السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد أما بعد أكم شكر الله سبحانه وتعالى na kuzitaka sala na salamu zimuendee mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam <clears throat> tupo katika babu liman bilqadar khairihi wa sharri mlango wa kuamini nguzo ya qadar kheri yake na shari yake mlango huu tumeuanza na tumefikia iman ahli sunnati wal jamaa na katika darasa letu lilotangulia tulisoma maneno ya muallif rahimahullahu ta'ala Imam Ibn Abi Zaid al-Qayrawani rahimahullah والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره وكل ذلك قد قدره الله ربنا ومقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره ولا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به قال الله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير haya maneno kabla ya kuendelea tulipoishia katika sharh ya Sheikh Ahmad bin Yahya an-Najmi rahimahullahu ta'ala tabidi tuyasome ili tuweze kuendelea na sharhi vizuri pale tulipoishia wal imanu bil qadari khairihi wa sharrihi anasema ibn abi zaidi akikarrir Aqida ya Ahli Sunna wal Jamaa katika risala yake kwamba na imani ya qadar khairi yake na shari yake huluwihi wa murrihi tamu yake na chungu yake wa kullu dhalika qad qaddarahu Allah rabbuna na haya yote Allah ameyakaribia ameyakadiria Mola wetu wa maqadirul umuri biyadihi na makadirio ya mambo yote yako mikononi mwake Allah subhanahu wa ta'ala wa masdaruha ala qada'ihi na masdar yani chanzo cha haya yote an qada'ihi yanatokana na hukumu yake Allah subhanahu wa ta'ala alima kulla shay'in qabla kaunihi Allah subhanahu wa ta'ala alitambua kila kitu kabla ya kuwa kwake fajara ala hii akapita hayo mambo kwenye kadari yake wala yakunu min ibadihi qaulun wala amalun illa waqad qada na haiwi kwa waja wake kauli wala tendo isiyokuwa tayari anakuwa Allah ameshahukumu tendo hilo kauli hiyo wakad wasabaka ilmuhu bihi na elimu yake imekwisha tangulia katika jambo hilo ala ya'lam man khalaqa wa huwa al-latifu al-khabir aya hii inaashiria kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye anajua kila alichokiumba naye anasifika kwa sifa ya upole na utambuzi wa habari sasa Naam. Sasa Sheikh eh, Ahmad An-Najmi rahimahullahu ta'ala amekuwa akielezea sharh ya haya maneno ya Ibn Abi Zaid al-Qayrawani na katika sharhi yake alitueleza kwamba iman ya kuamini qadar ni nguzo katika nguzo za imani na hatoamini mja katika waja wa Allah mpaka aamini nguzo hiyo na akawataja watu ambao waliokhalifiana na nguzo hii na kuamini nguzo hii aliwataja watu aina mbili ambao ni ufatu alqadaria ghulatu alqadaria au alqadariyatu nufatu wa alqadariyatu alghulatu ha ambao kwa lugha nyingine wanaitwa qadaria na jabaria ambapo wale waliochupa mipaka katika kuthibitisha eh, katika kukanusha qadar wao walidai kwamba Allah amekadiria kheri na hajakadiria shari na kwamba kitendo anachofanya mwanadamu cha shari kinatokana na yeye mwenyewe na kitendo anachofanya cha kheri kinatokana na Allah akasema shekhe kwamba hii ni madhehebu ya ya Mu'tazila hii ni madhehebu ya Mu'tazila na Qadaria al-Ghulat wao wanasema al-insan majburun ala masadara min kwa mwanadamu analazimishwa yani kitendo anachokifanya mwanadamu hafanyi yeye kwa kutaka bali analazimishwa ni majburun hana uwezo wa kukataa sawa kitendo hicho kitakuwa ni kafiri au iman au taa au masia na akamfanisha mwanadamu karisha au ghusl alladhi yuharrak tawi linalotingishwa ambalo linatingishwa linaelekea kule ambako linakoelekezwa na jiwe linalozungushwa na kuviringishwa litakwenda kule lilipoelekezwa mboka kauli hii ni kaulun batil na ahlusunna wal jamaa ambao kauli yao ni wasatun baina ad-dalalatayn dalalatul ghulat wa dalalatul jufaa wao wakasema lahu iradatan yani Allah subhanahu wa ta'ala lahu iradatan iradatu kaunia qadariya wa iradatu shar'iyya ambao iradatu kaunia qadariya hii ni ni mambo ya kiulimwengu ambayo hayahusiani na haramu au halali kula kunywa ndani yake yanaweza yakawepo kheri au yakawepo ndani yake nini yakawepo ndani yake shari hii ni irada tukaunia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala katika irada hii amekadiria kupatikana kheri au shari iman au kufr taa au masia na kila mmoja katika viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala ni lazima apitie katika kile alichokadiriwa na Allah subhanahu wa ta'ala iradatan kaunia qadaria Ama irada ya pili ni irada sharia ambayo irada hii ni katika yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameyataka katika mambo ya sheria na kwamba atakayefanya matendo mazuri Allah atamlipa kwa matendo yake أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة نسمى مؤلف رحمه الله ويؤمن أهل السنة والجماعة بأن الله لا يعذب أحدا من خلقه إلا بذنب وأن الله لا يظلم أحدا من خلقه كما قال تعالى ma yafalu Allahu bi'adhabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alima Hii ndiyo sehemu ambayo tutaanza kuisoma leo baada ya kuona hali ya kadaria nufaa na kadaria alghula na msimamo ahlus sunna wal jamaa katika qadar au katika irada kwamba wanagawanya irada tu kaunia kadaria wa irada tu sharia anasema mtunzi hapa kwamba anna Allah la yadhlimu ahada min khalqi anna Allah la yu'adhibu ahada min khalqi illa dhanbin Allah hatomwadhibu yeyote katika waja wake katika viumbe wake siokuwa kwa sababu ya kufanya dhambi wa anna Allah la yadhlimu ahada min khalqihi kadhalika pia Allah hatomdhulumu yoyote katika viumbe wake kama qala taala kama alivyosema Allah mtukufu katika sura tunisa ya 147 ma yafalu Allahu bi'adhabikum in shakartum wa amantum kama Allah hatakuadhibuni ikiwa mtamshukuru kwa neema nazokuneemesheni wa amantum na ikiwa mtaamini wa kana Allahu shakiran alima na Allah ni ni shakir mwingi wa shukurani na ni mwingi wa ilmu وقال جل من قائل إن الله لا يظلم مثقال ذرة kasema Allah tukufu hakika Allah hadhulumu chochote walau hata kama kitakuwa na uzito wa mdudu chungu wa in taku hasanatan yudha'ifha na kama mtu atafanya tendo kisha tendo hilo likawa ni jema basi Allah subhanahu wa ta'ala ataliongeza hilo tendo atalizidisha hilo tendo wayuti min ladunhu ajran adhima Allah atalipa atatoa kwa sababu ya hilo tendo ujira uliokuwa mkubwa hii ni An-Nisa aya 40 katika Yunus aya 44 Allah anasema inna Allah la yadhlimu an-nasa shay'a hakika Allah hawadhulumu watu chochote walakinna an-nasa anfusahum yadhlimun lakini wao watu ndio wanadhulumu nafsi zao fa ahlus sunnati wal jamaa يعتقدون أن الله خلق العباد وأعمالهم Sunna wal jamaa wanaamini kwamba Allah yeye ndiye aliyeumba waja na vitendo na, na, na matendo yao wa annahu yusibuhum alaiha na kwamba yeye Allah ndiye anayewapa thawabu hao waja kwa sababu ya hivyo vitendo wanatenda matendo kisha Allah anawalipa ujira ukiwa ni waheri au washari sababu thawabu inaweza ikaja ikawa ni ujira mzuri au ujira mbaya au yuaqibuhum bisababi kasbihim au yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye anayewaadhibu kwa sababu ya chumo lao bisababi kasbihim laha alladhi sadara mahdhi iradatihim wa ikhtiyarihim chumo ambalo limetokana na matakwa yake ya moja kwa moja eh, matakwa yao ya moja kwa moja na khiari yao kutaka kwao kuchagua kwao moja kwa moja wajalla rabbuna wataqaddas min an yadhlima ahada min khalqi na ametakasika Mola wetu na ametukuka kwa yeye na sifa ya kumdhulumu yoyote katika viumbe wake wal sunna tunaitakidi hivyo kwamba Allah ameumba waja na vitendo vyao na anawalipa katika hayo matendo kadhalika anawaadhibu kwa sababu ya chumo lao lililosababishwa na hayo matendo tena chumo ambalo linatokamana na matakwa yao moja kwa moja na khiari zao وفي الحديث القدسي مكوجا katika hadith al-Qudsi alladhi rawahu Muslim hadithi ambayo amepokea Imam Muslim عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل kutoka kwa mtume sala na salamu ziwe juu lake katika yale anayoyapokea Mola wake katika yale anayoyapokea kutoka kwa Mola wake tukufu anasema Allah subhanahu wa ta'ala ya ibadi enyi waja wangu inni haramtu dhulma ala nafsi hakika mimi nimeharamisha dhulma juu ya nafsi yangu yani siwadhulumu yoyote katika waja wangu waja'altuhu bainakum muharrama baada ya kuiharamisha dhulma kwenye nafsi yangu siwadhulumu yoyote katika waja wangu nikaifanya baina yenu kuwa ni haramu pia fala tadhalamu basi msidhulumiane rawahu akhrajahu muslim hadithi ameitoa al-imam muslim Kwa hii ni dalili ya kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ametukuka na kutakasika na kumdhulumu yoyote katika viumbe wake. Fadallatil adillatu shar'iyya anna Allah la yadhimu ahada min khalqihi. Ikawa imejulisha hizi dalili za kisheria ya kwamba Allah hana sifa ya kumdhulumu yoyote katika viumbe wake wa annahu yunazzahu an nisbati sharri ilayhi na kwamba yeye Allah anatakasika kuhusiana na jambo la kuinasibisha shari kwake yeye ijlalan lahu subhanahu wa ta'ala ikiwa ni katika kumtakasa na kumtukuza yeye Allah aliyetukuka na aliyejuu walihadha qalat aljin na kwa sababu hiyo walisema majini hina turidu minas samaa pale walipo walipofukuzwa mbinguni baada ya kuwa walikuwa wakichukua baadhi ya wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kuvujisha na kuongeza katika wahai huo maneno takriban tisa katika neno moja Allah subhanahu wa ta'ala akawazuia na kuwafukuza wanasema majini wa anna la nadri ya sharrun Allah anahadithia yale waliokuwa wakiyasema baada ya kufukuzwa mbinguni hakika sisi hatujui asharun urida biman fil ardh hivi ni shari iliyokusudiwa Allah ameikusudia kwa wale walioko ardhini kwa sisi kwa kitendo chake Allah subhanahu wa ta'ala kutuzuia sisi tusipate hata neno moja ama arada bihim rabbuhum rashada au Mola wao ametaka waongoke au Mola wao ametaka waongoke anasema shekhe Ahmad Najmi fa qawluhum asharun urida biman fil ardi inma qalu dhalika tanzihan lillah hakika walisema maneno hayo wakiwa wanakusudia kumtakasa Allah azza wa jal ma'a ilmihim anna anna Allah huwa khaliqul khairi shar pamoja na elimu yao ya kwamba Allah ndiye muumbaji wa khairi na shari pamoja na elimu yao kwamba Allah ndiye muumbaji wa kheri na shari kwa sababu la shaka kwamba kitendo kile walikuwa wanakusudia kwamba Allah anawatakia ana, ana viumbe wake kheri ndio maana tuzuia sisi tusichukue maneno na tukenda tukazidisha ambayo maneno yale malengo yake yalikuwa ni kuwapotosha watu wa min dhalika qaulu nabii sallallahu alaihi wasallam na katika hayo tunapata ile kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam inayosema labbaik wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadayk washarru laysa ilayk haya maneno ameyasema mtume alayhi salatu wassalam labbaika wa sa'daik tunakuitika ewe Allah subhanahu wa ta'ala na utukufu ni wako Allah subhanahu wa ta'ala as-saada والkhairu kulluhu fi yadaik, na kheri zote ziko mikononi mwako Allah, na kheri zote ziko mikononi mwako. Washarru laisa ilaik, na shari haipo kwako, na shari haipo kwako. Alhadithu min akhrajahu Muslim min hadithi Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu mutawwalan kwamba na hatukunasibishi wewe Allah subhanahu wa ta'ala shari ya moja kwa moja yani na shari haiegemezi kwako moja kwa moja anasema Sheikh Ahmad rahimahullah fanazzaha النبي صلى الله عليه وسلم rabbahu an nisbati sharri ilayhi mtume sallallahu alaihi wasallam Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa amemtakasa Mola wake kunako kumnasibishia shari akawa amemtakasa Mola wake kunako jambo zima la kuinasibisha shari kwa Allah subhanahu wa ta'ala qala rahimahullah wa yu'minu ahlus sunnati wal jamaa pia ahlus sunna wal jamaa wanaamini أن allaha يمن ala man يشاء min ibadihi bilhidayah kwamba Allah ana wafadhilisha anawataka katika waja wake kwa kuwaongoza fadlan minhu wa rahmatan wa karama ikiwa ni fadhila kutoka kwa Allah na rehma na utukufu na ukarimu kwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala wa anna Allah yudhillu man yasha min ibadihi fayukhdhiluhu adla minhu subhana kadhalika wanaamini ahli sunna ya kwamba Allah anampotosha mtakaye katika waja wake fayukhdhiluhu akamdhalilisha kampatia udhalili adla minhu subhanahu wa ta'ala ikiwa ni kwa uadilifu kutoka kwake ni uadilifu kutoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala hivi ndivyo anavyoamini ahli sunna walidhalik lidhalik fa innal wajiba alaina kwa sababu hiyo wajibu kwetu sisi annasira ala dhoi ma qarrarahu lana rabbuna fi kitabi tutembee pale ambapo alipotuelekeza annasira ala dhawi tutembee kwenye mwongozo wa yale aliyoyasaja na kutuwekea Mola wetu katika kutuwekea sisi Mola wetu katika kitabu chake wama kararahu lana nabiyuna sallallahu alaihi wasallam fi sunnati na yale katika, na, na tutembee pia kwenye ule mwanga wa yale aliyotuwekea sisi mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika sunna zake wala nuhakima uqulana fi hadha al-amr pia tusizifanye akili zetu kuwa ndio hakimu ndio zenye kukata na kuhukumu katika jambo hili ndio zenye kukata na hukumu katika na kuhukumu katika jambo hili badala ya kufuata kitabu na kufata sunna za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa min huna yatabayanu anna madhhab ahli sunnati wal jamaa huwa haq na kuanzia hapa inabainika ya kwamba madhehebu ya ahlu sunna wal jamaa ndiyo madhehebu ya haki katika jambo hili la qadar na mambo mengine ya kiitikadi wa anna almadhahib alukhra na kwamba madhehebu nyingine madhahibu dhalalin ni madhehebu ya upotevu sawaun kana fiha ghuluun au taksirun sawa katika hayo madhehebu kutakuwa kuna ghuluu au kutakuwa kuna kuna taksir na ghuluu ni kuchupa mpaka katika mambo ya dini na taksiri ni kupunguza katika kile kipimo ambacho kimewekwa katika dini kwa kuna mukassiruna na ghulati naam نعم ملانغو الإيمان بالقدر خيره وشره وماليزا ننجي بابو الله قدر المقادير وقضاها وكتبها في اللوح المحفوظ قام الله ديالي قدريا مقادير يوت na akahukumu iwe hivyo na akawa ameandika katika lawhi mahfudh قال رحمه الله علم كل شيء قبل كونه Allah alijua kila kitu kabla ya kuwepo kwake hicho kitu fajara ala qadarihi kikapita katika makadirio yake yudhillu man yashau fayukhziluhu biadli wayahdi man yashau fayuwaffiquhu bifadli Allah ndiye anayempotosha anayempoteza mtakaye na kumdhalilisha kwa uadilifu wake kwa sababu ya kupotea kwake wayahdi man yashau fayuwaffiquhu bifadlihi naye Allah ndiye anayemuongoza amtakaye na akamwafikisha katika hiyo hidaya kwa fadhila zake Allah subhanahu wa ta'ala anasema Sheikh Ahmad rahimahullah katika sharh fanahnu naqul sisi ahl sunna tunasema alima inna Allah qaddara hadhihi almaqadira wa qadaha wa katabaha fi lawhi almahfuz kwamba Allah aliandika na kukadiria alikadiria haya makadirio na akahukumu na akaandika katika lawhi mahfudh kahifadhika huko wa qaulul musannif alima kulla shay'in qabla kaunihi kwamba Allah alijua kila kitu kabla ya kuwa kwake hadha rubama yakunu fihi madkhalun liman yaqul inna al-ibada yakhluquna af'alahum bi anfusihim asema maneno haya inawezekana ikawa ni uchochoro wa kupitia yule anayesema inna alibada yakhluquna af'alahum bi anfusihim kwamba ah, waja wa Allah wao wanaumba matendo yao wao wenyewe wao wanaumba matendo yao wao wenyewe kama walivyosema ah, Mu'tazila hii eh, pia ni, ni, ni, ni kauli ya, ya, ya, ya jahamia insana yakhluquna af'ala af'alahum bi anfusihim wa anna allaha alima minhum annahum sayamaluna ma yaamalun na kwamba Allah alima minhum alijua miongoni mwao kwamba watafanya yale ambayo wanaoyafanya ولم يكن هذا الاعتقاد خطأ na haikuwa itikadi hii ni makosa bal naqulu inna allaha qaddara ma qaddara fi hadhihi alkainat bali tunasema kwamba Allah alikadiria aliyoyakadiria katika ulimwengu huu wa qadahu fi kitabihi اللوح المحفوظ na ka hukumu katika kitabu chake ambao ni lauhi mahfudh ai kataba ma qaddarahu maana Allah aliandika yale ambayo aliyo aliyakadiria فقوله علم كل شيء قبل كونه أي أنه علم بكونه قد قدره وقضاه e annahu e Allah subhanahu wa ta'ala alima kaunihi qad qaddarahu wa qadahu Allah alitambua ali, ali kuwepo kwa alitambua kuwepo kwa kitu hicho kile ambacho alikwisha alichokikadiria na alicho alichokihukumu kuwepo kwake kitu hicho alichokikadiria na alichokihukumu walihadha faqad warada anna alkirama alkatibina yaktubuna ma hasala min alibad min a'malihim alqawliya walfi'liya na kwa sababu hiyo imekuja katika maneno ya Allah katika sheria ya Qur'an kwamba hawa malaika ambao wanaitwa kiram wanaoandika matendo ya waja yaktubuna ma hasala min alibad huwa wanaandika yanayopatikana kwa waja min amalihim wal fi'liya katika matendo yao ya kimaneno na kimatendo wakadhalika man aqadat alayhi qulubuhum pia yale ambayo nafsi zao imekwisha azimia kuyatenda hasatan katika matendo mazuri ambapo imekuja katika dalili kwamba mja akiwa atakusudia kutenda na akaazimia kwa moyo wake kutenda tendo zuri kisha asinitende basi anaandikiwa thawabu anaandikiwa thawabu kama ilivyokuja katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam katika moja ya vita anawaambia masahaba inna fil madinati qaumun ma salakna wadiyan wala shayban illa wa hum ma'ana habasahumul uzur au kama kala alayhi salatu wassalam hakika Madina kuna watu hatukupita bonde lolote ambapo wadi ni sehemu ambapo panapopita maji ha, na Sheb ni eneo lililopo kati ya kipande cha mlima na mlima baina ya mlima na mlima hii inaitwa Sheb hatujapita bonde lolote wala eneo lililopo kati ya mlima na mlima sikuwa hawa watu walikuwa pamoja na sisi walikuwa pamoja na sisi kwa sababu waliazimia kutoka kuja kutekeleza ibada hii ya jihad pamoja na sisi lakini wakashindwa kwa sababu ya kuzuiliwa na na uzur kadhalika man aqdat alayhi qulubu thumma innahum yarujuna ba'dama yaktubuna kisha hao malaika hupanda na yale matendo baada ya kuyaandika ma hasala min alibad baada ya kuandika yale yaliyopatikana kwa waja min a'malihim alqawliya walfi'liya katika matendo yao ya kimaneno na kivitendo kwa wanakuja kuandika yakuwa tayari yale ishakuwa yameandikwa kaunan ndio ndio maana ya maneno haya annahu alima bikaunihi qad qaddarahu wa qada walihadha wa qad wala danna alkiram alkatibina yaktubuna ma hasala min alibad min amali wanaandika yanayopatikana kwa waja katika matendo yao aliyakuwa tayari Allah subhanahu wa ta'ala alikwisha yakadiria na alikwisha yahukumu kwamba yatatokea ha alima makana kabla alima makana hali ma yakunu hali ma makana wa ma yakunu lau kana kaifa yakunu Allah alijua yaliyokuwa na yanayokuwa lau kama yatakuwa yatakuwaje kwa yanayokuwa sasa hivi Allah kisha yajua na kisha yaandika na, na kisha ya hukumu na kuyakadiria na malaika pia hawa wanakuja kuandika kile ambacho kinachofanyika hali ya kuwa tayari Allah subhanahu wa ta'ala kisha ikadiria kaunan aimtum hmm? قال فيطبقونها على ما كتب في اللوح المحفوظ Wakifika kule kwa sababu tayari yameshakadiriwa na yameshaandikwa wanatabikisha na yale yaliyopo yaliyoandikwa kule kwa lohi mahfuz fayajidunaha mutabiq mutabaqatan eh wanayakuta yamekwisha yanafanana yanaendana wazi lidhalika akmal mutabaqa sawa yanaendana sambamba tena yanaendana kwa ukamilifu kabisa ukamilifu kabisa kwa nini sababu Allah alishayakadiria yawe wazi na hayawezi kukadiriwa na Allah na kuhukumiwa na Allah yawe kisha kisha asiwe lazima yawe wazi na wanapokuja malaika kuyaandika wakiyapeleka kule kwenye lauhi mahfuz wanayatabikisha na wanakuta kwamba yanafanana na yale yaliyoandikwa kule kuonyesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anakadiria matendo ya waja ثم ان للقدر اربع مرات كذا قدري انا انا مرتبه 4 درجه 4 الاولى علم الله عز وجل بتقدير المقادير علم الله سبحانه وتعالى يا كقدريه مقاديره الثانية كتابتها في اللوح المحفوظ Allah kuandika kwake hayo makadirio katika lawhi mahfudh thalitha wuquha tahta mashiatihi kutokea kwa hayo makadirio chini ya matakwa yake warabi alkhalq walijad kuumba na kufanya hicho alichokuomba kiwepo hizi makadirio sawa za qadar eh, ni maratib za qadar biidhnillahi alkarim tutaanza nazo kesho naktafi bihadha wallahu aalam wa sallallahu alaihi wasallam baraka bila muhammad wa ala alihi wasallam